เตภาวัตวันตารายโยสุกิติพายุโกภาวะพิวันตนาสิเลสานิจังวุฒาปจายโนจันตา ายุอันโนสุขังอาลากะตุเวปสันนานังอากังธรรมังวิจารตันอาเยบุเทปสันนานังดาคินเยอนุตเร อาเกธรรมเมปัสสนานังวิรังกุปัสเมสุเกง อาเกตังเกปตันนานังปุญญาเกเตอนุตเรงอากาสมิงลานังกระตังอากังปุญญังอวัตติอากังอายุเจวันโนจายาโสกิติสุขังบลัง อากาศาดาตเมทาวีอากาธรรมะธรรมานิโตเอ นุตโตวาหากาปโตปโมรติสิภาวะตุสาพมังกะลังราคันตุสาปเดวตาสามาบุตธานุภาเวนะสนาโสทีขวันกุเตภาวะตุสาพมังกาลังราคันตุสาปเดวตา อาปาธรรมานุภาเวนาสดาโสตีปวันกุเตอาวัตุสาปมังกาลาราคันตุสาปเดวตัง อาปะรัมานุภาเวนาสดาโสตีภาวันตุเต